Bon dia, bon dia també, bona vesprada. Eh, quant, quant de temps ja sense, sense programa. Tornem així una altra volta a la ciència de cada dia. L'espai de Cabiló Ràdio dedicat a parlar de ciència i que bé, després de tant de temps sense fer programa, que són tres mesos per lo menos, eh, esta volta sí que tornarem a explicar, com dia al principi, eh, els aspectes científics relacionats amb algunes coses del nostre dia a dia. Eh, sí, avui tenim, diguem, un monogràfic no, d'aquells que feia antes. Esta vegada està dedicat al microbioma, que ja després vos contaré el que és. Primer, comenci presentant al col·laborador que tinc avui així. És una veu coneguda en Cabiló Ràdio, <laughs> encara que, que bueno, ha, ha, ha fet una baixa que, no sé, encara no està acceptada del tot. És Carles, Carlos Llorca, benvingut. Bon. Buen día y i vespraes. vesprades. Sí, ostres, estem així gelades estem pasan fred así en los estudios de Cabello Radio. bueno, en les mans gelades. Eh, em, què volia dir Ah, eh, Carlos ayudará, me ayudará a, comentar alguna noticia de actualidad científica y después en el tema, pues si, tiene algún comentario pues ya me lo fará saber, ¿no? Yo sí. de continuar sí que a hacer un poco de publicidad, no? Porque igual este retraso en hacer un atrevido programa así en, en Camilo Radio es porque he comenzado un programa de ciencia en la radio de la Politécnica de la Universidad de Alacant que es Ciencias Paranormales, eh, que es Ciencias para Personas Normales, con com diem nosaltres. No? Es un company de feina y yo. En Comensat, en fet dos programas, es del estilo molt del estilo de, de, la ciencia de cada día, con noticias de actualidad científica y el meu Juan Carlos explica un tema. Ella, en el primer programa va a hablar de la penicilina, en el segundo, del pa, de cómo influir la farina, el tipo de farina, agua, etcétera, etcétera, para hacer el pan, y en el que grabaré en dos días cree que hablará del glutamato, es el glutamato? es el que digo, el, el, el, sext sabor, ¿no? El que es del melasi, del don, salada tal, tal. ese que es el de la intensidad de sabor, digo. Cuando una cosa está muy saborosa, digo. Es el el y ¿Y el director de Cabilo Video es de esa un otro programa, por algo sí? Es que eso es horizontal. Ah, Entonces no ya no ya O directora. Sí, directora, sí, de veras, directora, no sí. Bueno, no, ah, no, no, jo no permiso a ningún, pero... Ah, pensaba que, era horizontal. Pensaba que la la pero bueno. bueno, <laughs> s'està bé anar a l'estrense. Vinga, molt bé. Eh, anem a començar ja. Soc, soc Pere, que no m'he presentat, i si aguanteu, pues, Carlos i jo us acompanyarem durant uns quants minuts. Música l'actualitat científica en la web. Com dic sempre, la, la secció esta d'actualitat eh, és actualitat, però així les notícies que portem ja tenen un, un, un poc de temps, no? no fa, les notícies que portem avui no fa tant de temps, són de 3 mesos com l'últim programa, però bé, igual un meset, a millor alguna sí que, sí que en té. En fi, comencem. eh, en el sabor de la cerveza sin. <coughs> Ahora, yo he de decir que mol cervecer no soc y realmente las diferencias entre la cerveza sin y la cerveza con, perdí la no? Eh, no les conect pero es nota la diferencia. Mm, yo siempre es con. <laughs> Ahí yo vas a sentir que, es más dolce o más no sé qué, pero no, la verdad es que no sé la diferencia. ¿no? Yo, pues la poqueta cerveza que ve Quebec es, es con, es, con. que, o es amb, pero no, no, no conocemos la diferencia. Pues el, parece que unos investigadores de la Universidad de Valladolid el que han ha recuperar parte del sabor o los aromes que se pierden en la elaboración de la cerveza sin eh, per poder reutilitzar-los. El que han fet és emprar un procés que es diu de pervaporació, eh, mitjançant el qual es poden extraure les substàncies més volàtils d'un líquid i separar-les. No? Aquestes substàncies volàtils són les que li donen el sabor a la, a la cervesa i, i per tant el procés este tindria dos passos. No? Primer, en, amb aquesta pervaporació es trauen els components crítics estos del sabor i de l'aroma de la cervesa i després eh, a la cervesa está sense los, els aromes estos ja li lleven l'alcohol per convertir la cerveses, eh, la, convertir-la en cervesa sin. I al final, quan tenen ja la cervesa sense alcohol i sense components volàtils, tornen a juntar estos components del sabor a la cervesa que ja no té alcohol. Per què s'ha de fer així? Perquè si de primeres fem el procés per, per, per a llevar eh, l'alcohol, el que passa és que també s'eliminen, juntament amb l'alcohol, s'eliminen els components estos volàtils. Entonces, fan dos passos. Primer, lleven els volàtils, després lleven l'alcohol i a continuació estos volàtils es tornen a juntar en el principi. A veure, la, la, el que diuen és que eh, esta cervesa, eh, diguem, eh, amb sabor, cervesa sin, amb sabor de cervesa normal, el que van fer eh, és donar-la a, a un grup de catadors experts i pareix que el 90% van preferir la cervesa sin, esta cervesa sin millorada, diguem, eh, a la cervesa sin convencional, no? Com a detall tècnic, els components que han llevat són eh, acetat de til, acetat d'isoamil i alcohol isobutílic, que queda ahí queda guai, bé. queda no, molt bé. Molt bé. Eh, Pues sí, parece que eh, estos catadores experts a, que no nos han quedado datos, datos bueno, yo tampoco sería muy expert, pero bueno, parece que sí que han preferido el sabor de esta cerveza sin... Eh, eh, millorada. Sí, millorada. no va a decir? ah, pero si no sabeu, eh, la diferencia entre los dos cervezas, eh, la cerveza y dos cervezas cervezas alcohol, la sin y la 00. La cerveza sin té menys d'un 1% d'alcohol. Té poquet, però té un poquet, té un poquet, molt bé. I la cervesa 00 té menys del 0,1% d'alcohol. Té una misèria. Vull dir que si demaneu sense alcohol, la 5 té un poquet, igual per a, per a que es doni positiu un control, t'has de fer 20 cerveses, 5, però la 00 sí que no té res. Això és igual sí que és agulleta bruta. En fi, eh, passem de notícia. Música Bueno, pues anem a parlar un poc sobre els avantatges del, del bilingüisme, perquè hi ha dos grups d'investigadors, un a Washington i l'altre al Northwestern, que estan estudiant els efectes que produeix el bilingüisme al cervell, o millor dir, què és el que passa o quines àrees del cervell són les que s'activen a les persones bilingües. Entre els principals avantatges pues, destaquen la millora del processament de la informació, la millora en la capacitat de concentració, la millora en l'agilitat mental i fins i tot arriben a dir que pot servir com una defensa davant de l'Alzheimer o fins i tot la demència. Com... El bilingüisme. El bilingüisme, sí, sí. Com veus, són molts avantatges. Els autors arriben concloent, conclouen l'estudi dient, de, dient que també les seues investigacions serveixen en part també per a tranquil·litzar a un tros de la societat que, que encara creu que estudiar en dos idiomes puga perjudicar la llengua ah, ah. materna i fins sí. i tot que puga perjudicar l'aprenentatge d'altres matèries. I com que a Espanya la majoria de comunitats autònomes tenen una oferta d'ensenyament públic bilingüe sí. en anglès, els investigadors diuen que volen portar i ampliar així les seves investigacions. Ah, mira. Per estudiar sobretot el que és el període de 0 a 3 anys, el període de l'educació infantil. I per què? Pues perquè suposo que, o diuen ells, que les millors edats per aprendre una llengua nova està dels 0 a 7 anys des 8 als 18 ja la cosa va una miqueta més lenta. Sí. I a partir dels 18... Pues, Malament. Eh, sí, és complicat. Sí, vol no? dir que, que jo m'he apuntat a l'escola d'idiomes no, i jo tinc no, res a fer. No, no, però jo tinc un consol perquè la investigadora esta, la Biorica, diu que mai és tard per aprendre una llengua i que es ah, pot arribar a, a, a dominar un parell de mesos, dic. Molt, Molt optimista. Vale. <laughs> Bueno, sí, un parell de mesos. Bueno, un parell de mesos, sí, sí. El que passa és que no diuen també la, la proximitat que tenen les dues llengües, com pot ser, pot ser anglès, eh, castellà, valencià, castellà ah, o... Ah, ah. Ja, ja, ja, ja, ja. que no, no anomena molt. Molt bé, interessant, interessant. Sí, sí, ja que seguir bilingüisme. Sí, aquí està, molt bé. Eh... Va ser una altra notícia. Eh, el grafè podria servir com a material per a jaquetes antibales. Sí, segons un, un estudi que ha aparegut recentment en la revista Science, uns investigadors de la Universitat de Rice, en Houston, als Estats Units, <laughs> eh, han provat que el grafè a veure, jo li dic grafè perquè no sé com es diria en valencià, la veritat és que no ho he mirat. Eh? El grafeno. El grafeno, sí. Eh, podria resistir, el grafè este podria resistir, resistir l'impacte d'una bala encara que a escala. Igual, dic això d'escala perquè igual valdria explicar, valdria la pena explicar què és el grafè, no sé si ho sabeu, Eh, digan que es un material mm, va a decir nanométrico es muy muy muy una, una dimensión Igual mol haureu sentit del grafé porque eso es procesado no? ¿qué? es no? Sí y sí no. Em, eh, <clears throat> es por fabricar... Eh, realmente el que es en el grafé son les mm, la forma de comercializar los que es dando nanofibres de grafé, Eso sí que es gasta Pero Pero que el grafé es, eh, a ver, ¿eh? en yapis en una fulla de papel, el que queda en el papel, eso es grafé. Sí. Bueno, que ya que escriure fulles para replegar grafè, no? Sí, claro. Eh, a ver, les mines del yapis están fetes de grafit, no? que es una acumulación de, diguem, de átomos de carboni que están ordenats formando hexagos no? Como si fuera un, un de d'abella. No? Em, pues el, es el grafit. suponen que, que un paquete de fulls de, de fotocopiadora, no? Pues todo eso sería el grafit. Cada lámina de d'eixes estan, estan unides entre si també per unes forces electro, electrostàtiques, per dir així, tot això formarà, formaria el grafit. Si ara jo agarro només una làmina d'eixes, o 4 o 5, això és grafè. Uh -huh. És a dir, el grafè és, és un material que té en una dimensió, és, és com si fos un plano, és molt fi, però té una estructura plana molt llarga i molt resistent, no? Els actuals saps de què es fan? Els, els antibales d'ara? Crec que són Kevlar, sobretot el, el, Kevlar este, que es un polímer, también es el Kevlar quin el polímer és, però que és un, que té material resistent. La, la, que té el, el, el, el, el grafé és que és molt lleuger, no? Pesarien menys això. I, I a veure, si damunt és més resistent... És que el que sí que se, se, se sap, no?, que el, el, el grafé està mostrant unes propietats eh, tèrmiques de transmissió de calor, transmissió de, electricidad, de resistencia mecánica resistencia bones. No? Entonces, es casi el material del futuro. Están dientes y están investigando molt en el que van a hacer estos es claro, como el grafé realmente es una lámina finísima, finísima de, nanómetros de, dimensión de, el que van a hacer es no le van a disparar una bala, van a disparar una, bala a escala. Era una, una bola de, sílice, como si fuera un, vidrio molchicote también, xicotet van a impulsar y van a que el, que el grafé era capaz con una de de absorbir eh, o de transmitir también la, la, les sonores sonores es de de eh, la la energía del impacto y el que es ver es que no se deformaba un poquito, formar con un cono, y que casi que ni, ni em, Pero no? Eh, Pero eso el, em, que em, la capacitat d'absorbir energia és, és fins i tot major que la de l'acer o la del Kevlar de, de les, dels jaquets antibales estes, no? I per això, com és damunt molt lleuger, es podria gastar. El que passa, clar, ara faltaria el pas de comercialitzar, de fer de que és la mina tan fina, tan nanomètrica, juntar-la diferents capes de, de, de grafè en altres materials, fer un composite, diguem, i poder fer una jaqueta perquè no vas a fer-te una jaqueta de paper de fumar. Claro. Perquè això resisteix una bala de, de, de sílice d'estes de... Mm, però sílice no sé si era, ara estic buscant. I també hauria que veure pues, el cost que tindrà això. Clar, perquè grafè crec que fàcil de fabricar tampoc és molt fàcil de fabricar. Però bé, eh, com a material de futur, amb totes les investigacions que estan eixint sobre el grafè, pareix que té un futur també per, per este costat. Bueno, i segur que has sentit alguna volta dir Ai, Cantes és el meu gosset, a que sí? Ah, sí, clar. Eh, pues de, d'això anem a apartar ara també. Hi ha uns, eh, uns investigadors britànics diu que acaben de demostrar per primera vegada que els gossos també tenen la capacitat de diferenciar i de, i de processar les diferents formes, les diferents parts que té el parlar humà. És a dir, que a més d'entendre a la persona que li parla i com ho fa, poden entendre allò que s'està dient, se dir, però podem entendre qual, a, a, a totes les... o a l'amo uh, només. Eh, en principi estan ahí. El, el truc està en la domesticació. Més o ah, val, val, val. Bueno, pues els experiments diu, han, han revelat que a l'escoltar les tendències, a l'escoltar els gossos, han vist que les tendències dels hemisferis que tenen els gossos poden ser paral·leles i en gines i en línies generals comparables a, la, a les que tenim els, els, els, els éssers humans. Mm. La investigadora esta, Victoria Rackley, afirma que encara que no sabem molt entenent els gossos d'allò que està dient-se-li, sí que han pogut comprovar que mostren aquestes tendències cerebrals oposades tenim els humans, és a dir, en l'hemisferi esquerro processarien tot el que és la, la part verbal de, de lo que estàs dient-li i en l'hemisferi dret pues, tota la informació que està relacionada amb, amb qui està parlant-li, o sigui, com estàs dient-li les ah, coses. Ah, sí, aquí. Matos ho fem aixina i han vist que ells Exactament, també ho fan aixina. Sí, sí, sí, els humans, us n'heu contat, els humans percibint la informació d'aquesta manera, per una oïda, el que ens entra per una, per una orella... Dic, <laughs> per més o eh, menys, diguem que ho processem justament l'hemisferi cerebral contrari. Uh -huh. I com que l'hemisferi escarro és el que tenim més especialitzat en processar aquesta informació verbal, en entendre allò que estan dient-nos, pues podem dir que és l'oïda dreta la que més utilitzem per escoltar allò que estan dient per entendre el que estan dient uh -huh. En canvi, per saber eh, com estan, diem, el d'ànim, la personalitat de la persona, el sexe i tot això, diguem que podríem utilitzar més la oïda esquerra perquè és la part dreta del cervell ja, ja, la que s'encarrega ja, d'això. Ja, ja, ja, Resumint, que els gossos igual que nosaltres a l'hora del llenguatge poden processar per, per separat. No, és un poc curiós, no? Perquè no, quan vas a escoltar algo o vols fixar-te una miqueta més el que estàs dient, sí, que pues... sempre gires el cap cap a l'esquerra va enfrontar l'orella dreta. Clar, mm? clar. Eh? Però és que tinc ahí... El que, el que han provat en els gossos és una cosa eh, sí, que giraven el cap. Exactament, també. els van posar dos altaveus allí sí. Eh, i el gos enmig i anaven variant les formes de llenguatge, uns dient les paraules i veien quan estaven expressant una paraula doncs veien que el gos girava el cap cap a la, cap a la dreta, mentre sí. que quan li diuen una cosa així ah, ah, era un tipus d'entonació, el gos girava, girava el cap a l'altre costat. És curiós, la veritat sí, que sí. sí, sí, sí, sí, sí. Però, pues tot això. I, i, I eh, seria també per a gossos o, només? O... Sí, en principi el que estan volen provar ara també és veure si és, això realment ha sigut en el procés de domesticació de l'animal i ara el que volen provar també és en altres animals que han sigut domesticats, com per exemple els cavalls, o en ah, altres ah, i en altres animals que han tingut contacte en el parlar humà al llarg de l'evolució, com per exemple els, els llops. Ah, mira. El Eh, habrán de estar, atentos, passa que si trobar sí, noticias entre el... Sí, sí, al final es gossos es pobreza sabrán <laughs> Vale, eh, pase yo a una noticia peras fumadores Ya te Ja, ja t'ho al principio ya vens fumar pero t'importa una noticia peras fumadores em, parece que fumar elimina el cromosoma exclusiu dels homes, dels mascles, el cromosoma I. Sí, es veu que un estudi fet per investigadors de diferents països, però que està dirigit sobretot per, eh, des de la Universitat de Uppsala, en Suècia, ha descobert una relació molt important entre fumar i la pèrdua del cromosoma I dels mascles, que és el cromosoma que ens diferencia d'elles, de, de no? Eh, nosaltres som, des de la parella de cromosomes que tenim en cada cèl·lula, nosaltres som eh, XI i ells són XX, doble X, no? Eh, l'estudi este el que ha fet és comparar eh, hàbits i genètica de un mm, poc més de 6.000 persones i han vist que la freqüència de cèl·lules sense el cromosoma I, perquè hi ha cèl·lules que el que perden, era més elevada entre els homes fumadors i per això han establit algunes relacions fàcilment. No? Eh, es sabia que l'aparició d'un càncer de pulmó, per exemple, era més comuna entre homes que les dones. No? Uh -huh i pareix que han trobat la raó, no? Perquè la pèrdua del cromosoma I està associada a l'aparició de diferents tipus de càncer, entre ells el de pulmó, i pareix que este cromosoma puga controlar alguna part del sistema immune o perquè fins i tot eh, té gens que són possiblement supressors de tumors. Aleshores, com que el fumar elimina el cromosoma I especialment, ataca especialment el cromosoma I dels homes, dels mascles, eh, Hay fa que la, probabilidad de un de, de patir un cáncer de pulmón entre los hombres siga muy mayor que entre la de les dones, no? Así que ya sabeu, Carlos, fumadores y hombres... Bueno, bueno. ¿Y a <laughs> nivel reproductivo té alguna, té alguna explicación? Em, no sé, pero sí, sí que en claro, que ya una, no té que veure el, a nivel reproductivo, pero sí que ya una, una relación en la, en de, en la influencia de fumar y el somes, no? Porque también hay una otra cosa que tener estos, este, esta es el tabaco. Fumar provoca impotencia no? Claro, el cromosoma I paréis que em, eh, la función que tiene es básicamente forzar eh, forzar el de este testículos al principio no? Cuando se forma la persona, no? Y controlar la producción de esperma. A ver, si no tienes cromosoma I, esa producción de esperma también está, está fastidiada. Ay, me que... Ah, <laughs> hombres fumadores <laughs> <laughs> ah, eh, una prueba tense, no? Bueno, en fin eh, si ya sabes no? y fumadores y han tenido más riesgos que, que ellos no? Que no yo no el cromosoma ahí y mira, pero ahí tienen tienen más fácil Bueno, i de simetries, ara parlarem una miqueta de, de simetries, no? De fa molt de temps està, és conegut que la simetria del cos està relacionada amb una bona salut, amb l'estat físic i sobretot en l'èxit reproductiu. Sí? Però, sí, sí, els més simètrics són els que més, els més triomfen. Ostres. Les cares més simètriques és el que té la ciència de cada dia. <laughs> Sí. Però, claro, és la simetria del cos en general una marca d'aptitud genètica o és que la simetria de diferents parts del cos mos donen una sèrie d'avantatges funcionant davant d'aquells que no ho tenen? Pues esa és la pregunta que principal que va fer el biòleg este evolutiu, el Robert Trives, que està prou, prou interessat en el tema de la, de la simetria. De fet, té, té dos estudis, un que parla sobre la simetria general del cos, com pot influir en la velocitat que, que corren uns, o com la simetria d'una part específica del, del, del cos pot influir en que millores els temps en, en una carrera. De fer la notícia, el titular tenia que el titular de la notícia era que els corredors que tenien els ginos més simètriques es podia pre, podien prediure el temps de, que corre. de carrera, tindrien millors temps de carrera. No? És, o sigui, sea, el, el, que l'Usain Bolt este és simètric total. És que sí, sobretot este, el, també el nadador, el Phelps, El no. Felt també tenia, també havia algo d'això, alguna relació de simètriques. Ah, sí? O la que li han volgut buscar esa relació de simètriques. Vale, vale, vale. Però segurament hi ha alguna, alguna, alguna cosa tindrà. Curiós, curiós. Entonces, l'home este recentment ha publicat un estudi sobre com la simetria en els ginolls dels corredors és un factor predictiu de la velocitat a la que, a la que correran. Este home va medir ginolls, turmells, peus de dos grups. Un era de corredors d'èlits, sobretot eh, jamaicans, i l'altre era del grup control, diguem, que era el de gent que no, que no es dedicava a l'esport però que tenia la mateixa edat, sexe i tal. Mm. El que mhm. passa que, mm, el que he comentat abans, per a mi la mostra és una miqueta fluixeta, sí. fluixeta, perquè eren 73 corredors i 113 ja. Igual hauria no. d'haver eh, mm, eh, ampliat el... Sí. Perquè crec que l'estudi no és, no és només en Jamaica. O en Jamaica, és només Clar, en Jamaica. Igual haguera ampliat... Haguera fet sí, un estudi comparant en espanyols, dir, no som simètrics, <laughs> tenim els ginós cada un per un costat, no? Pues este, això, al fer l'estudi va veure que aquells que tenien els ginois més simètrics, en comparació de tant l'esquerra, pues, tenien molt millors temps de carrera, sobretot en el que era la carrera curta. En canvi, en carreres de llarga distància, les diferències eren un poc menys significatives, però sí que seguien tenint millors temps a l'hora de, de córrer. I és curiós perquè este home ja va... en el 96 crec que va ser, ja va fer un estudi també paregut en el que va medir la simetria general de tot el cos en xiquets de, de 8 anys, crec que era, sí, en xiquets de 8 anys, es va medir en el 96, després 10 anys després va tornar a medir i va veure que 14 anys després, de dir, quan sí que tenien 22 anys, aquells que eren més simètrics, als 22 anys tenien millors temps en carreres de, ah, sí? de curta distància. Aquests eh, és estudis a mi a llarg termini sempre sorprenen, eh? però molt, és realment el més interessant, no? per veure aquesta evolució, veure sí, quin, sí. quin sentit té. No? Claro, i és eh, ja el, que, el, això, que si genèticament té més qualitat asimètrics o no, tenen més qualitat asimètrics? Bueno, no sé. Bueno, la veritat és que la, la, la, la mostra és, és xicoteta, no? però pareix que o sigui, ja també, eh, considerant aquesta evolució en el temporal, també és igual Clar, una cosa a considerar. No? I ahir la mostra ja era un poc més gran, eren 280, ah, 285 sí? xiquets, la mostra ja era un poc més grandeta. Ah, però si no hi tot... Escolta, interessant, eh? de la simetria. Sí, sí. Però com, com és medir la simetria de, del ginoll? Pues ello va a medir... Eh, eso es lo que no mirad. mirat. No mirad mirat no, eh? Bueno, sí, igual, igual es pilla. Damunt de, de, no, però, home, lo seu, lo seu es medir en placa, en rayos. Ah, val, val. vale, val. Perquè el, pero ell sí que el media... La verdad es que no sé cómo va a medir. No sé cómo va a medir. Perquè es que no, no es claro... en, en, si, no sé... la referencia es que es el problema. Es... Vull que, claro, agarrar, es agarrar el los i veure com és decimètric un otro. no? Sí. Veure la rótula, como llega, diga, no? Les... Sí, lo que medía yo que era la distancia de las extremidades. Medía todo lo que era el peo després la distància del turmell al i del genoll al fac ah. i això és el que anava, anava, anava comparant, una cosa de l'altra. Molt bé. I poc més. <laughs> vale. Tu ja saps digue, digue. tots els beneficis que tenen els, els simètrics. Els simètrics. No sé. és, que, és que no són simètrics, però sempre tenim a les mames i als iaies que ens diuen que som els més guapos, <laughs> els més ràpids... I tot però això. també és difícil de veure la simetria així a simple vista, no? Sí. És, home, el que és molt evident sí que es nota. ¿Sí? El que es, sobre todo a nivel de, cara. También lo También que es curioso que comentaba él también, que ya no son los ventajas que tenía a nivel funcional, sino también lo que diga que que van hacer ahí una especie también de estudio en el que aquellos que eran main simètrics, sí. no? que les van donar tenían tenían para para repartir. Ah, sí? Les van donar a la gente, tenía uno, tenía un manual de dinés Sí. tenia que repartir diners en funció d'unes fotos, li ensenyaven unes fotos i aquells que tenien la cara menys simètrica li donava més diners perquè es veu que tu ho percibissis com a que és menys apte o té menys capacitat sí. que necessita més ajuda, li donaven més, més diners a <laughs> aquells que tenien la cara més asimètrica o percibies tu com asimètrica. Ja, ja, ja. També... Uf. Uf. <laughs> Raro, però no, Uf. curiós, sí. Curiós. Aquestes conclusions a voltes sí. Sí, bé, Molt bé. Vale, y ya ya, están la parte de, noticias científicas, en una noticia científica, pero una vez una, una coña, es una chorrada, porque cuando la a decir, pero ¿a qué a decir? Stephen Hawking, este investigador, bueno, scientific físico, ¿no? el que el conocimiento de hecho, tot, ya una película o algo, cree, no? por unos no dos o tres días estarán anunciando algo. De sí. puede ser, puede ser. Una vida documental o algo así, no? Sí, puede ser. El autor de Una breve historia del tiempo, que es Dio, ¿no? que, eran, que va, va a la teoría del, del el negres, de tope que va en la cadera de rodes. Sí, pues y parla por un ordenador. parla un pues mira, en eso va. La noticia, Dio que eh, Stephen Hawking Dio que a ser el malo de una peli de James Bond. Ahora <laughs> el tío, desde las les que a está últimamente está este hombre eh, que le agradaría ser el malo de, de James Bond. digo que a d'anar en cadira de rodes, la seva veu, robótica robòtica la malaltia que té, no pero el ordenador que está enganchado digo que sería el malo ideal de James Bond. Sí, sí, serien per ahí uns cañón no? Sí, no, sí, arma que gastaría no saben quién sería pero ahora eso dit igual li, li, li, li, li ho en la próxima ya ho En fin, pincha así la cultura científica y passem. Crisis existenciales. Feia temps que no, no, no feia aquesta secció de dubtes existencials i encara que no sigui un dubte existencial, solte ara una pregunta que la veritat és que la solte perquè vaig caure en ella eh, fa, no sé, pues, un mes o així. Eh, igual vos ha passar també a, a tots vosaltres, no? Tireu a, eh, obrir a la nevera, obriu el congelador i traeu el que siga que teniu dins el congelador. Tanqueu la porta del congelador i en seguida dir, ai, se m'ha olvidat no sé què. Tires a obrir i no pots, està com, com agarrada. Per què? algo de temperaturas. Te, la de, ahí, después la contestaré. Después la contestaré, este dubte existencial. Ha dicho Carlos algo de temperaturas. Sí, pues, pero ahí va, pero ahí va, pero ahí va. Bueno, bueno. ahí va. que te, te, un motoret que, tira el candado y nos desobrir la porta. pues <laughs> una historia china he arrebata a sentir. <laughs> pasemos ya al tema central este del microbioma y continuemos en el programa. Sí, como he dicho al principio del programa, no? eh, esta vegada tornem a això de, de explicar un tema que afecta a nuestra vida quotidiana, que esta vegada parlem del, del microbioma, que tal volta no haureu sentit mai esta paraula o qué vol dir, decir, ja ya em que en algún programa anterior sí que a mm, insinuar algo que volia parlar de d'això, no? A veure, el microbioma és el conjunt de microorganismes o de microbis, de bacteris, de virus, d'eucariotes, de tal, que tenim al nostre cos i que viuen i participen en la majoria de sistemes del nostre cos. Per exemple, eh, tal volta la nostra microbiota més coneguda, tal volta més important, és això que, que anomenem com a flora intestinal. Mm-hmm. Les floretes. Gràcies a la publicitat coneixem el terme este de flora intestinal i es poden fer una idea de, del que és eh, el microbioma, ¿no? Sería en aquel caso de flora intestinal, no sería el conjunto de microbios que interaccionen en todo el sistema digestivo estómago, tubo digestivo, etcétera No? Eh, també tenim eh, una població molt important de microorganismes en altres parts del cos, com per exemple en la pell, molt important, la boca, eh, la cavitat nasal o, o la vagina també. No? Imagineu la quantitat de microorganismes eh, en què entrem en contacte cada volta que toquem qualsevol cosa, no? en la pell realment tenim un fum. Es diu que la pols que hi ha per, per casa són les cèl·lules de la pell morta o també els bacteris morts que tenim. No? Hi ha per totes parts de microorganismes i no són conscients de, de que estem mai Jo ara mateix estic tocant el cable este que està molestant-me i estaré agarrant uns quants bitxos que veuran així en el cable i pues, pues, que s'haurà deixat... Pues, Però així es faràs, es faràs més, més, més immune després. Ah, molt bé, d'això anem a parlar, d'això anem a parlar. Ja veuràs tu la importància de llevar-se les mans, per exemple, és molt, molt important. Està, és una està, cosa que... Està avançant... Eh... Sí, mai. No, no, no, escolta, no passa res. No, sí. Però parlarem d'això, de la higiene també, de la, de la importància que té una higiene excessiva. El, el problema que té una higiene excessiva. Eh, com dic, eh, tenim microorganismes per, per moltes parts del, del nostre cos i de fet es diu que el, que el cos és la llar d'uns 100 bilions o milions de microorganismes que superen en 10 voltes al número de células que tenim. entre células digo que tenim... Bueno, no sé. Que han 10 voltes más microorganismes que células. Es un... Es digo que es como un altre mm, un altre ser que tenemos dins de nosaltres, no? Em, cada vegada está trobant o investigant más la importancia del microbioma perquè parece que tant, de tant, de tant, tants micro, microorganismes que tenim, pareix que influeixen moltíssimes funcions corporals, no? el sistema nerviós, el sistema immune, ara, ara anem, les detallarem un poc. No? I fins i tot es pensa que podria considerar-se, com estava dient, com un òrgan més del nostre cos. No? El que està observant és que una alteració del microbioma pot produir un canvi en la nostra salut. Mm. Val, I com es pot alterar el nostre microbioma? pues, de moltes maneres, no? Però com que gran part dels microorganismes es concentra en el sistema digestiu o en la pell, hi ha dos factors que poden influir enormement en l'alteració del microbioma, que això és la dieta, bàsicament, i la higiene, com comentava Carlos eh, fa un rato. Eh, però hi ha també molts altres factors que poden influir, no? La edat també, segons l'edat canvia el nostre microbioma, inclús la, la pròpia genètica de cada individu fa que tinguem una microbiota diferent. Eh, de fet, eh, eh, el nostre microbioma és tan variable no? que una altra, altra cosa que influeix és el, el lloc on vivim no? i la manera com, on vivim. Hi ha investigadors que estan fent un anàlisi del microbioma en diferents parts del món eh, per observar les diferències i intentar descobrir si hi ha alguna relació eh, amb l'augment que hi ha d'algunes infermetats en les zones de vida més urbanes. No? eh, sospiten que els canvis en la dieta, especialment, i en les costums, entre medi urbà i medi rural, eh, han causat eh, canvis en el sistema immune degut a la pèrdua d'alguns bacteris de la nostra flora. No? Per exemple, respecte a aquesta diferència entre vida urbana i rural, vaig a comentar un parell d'exemples. No? Hi ha una investigació que està, o, actualment no sé si està en marxa, però que mm, han estat analitzant el microbioma o els microorganismes, bacteris tal, de, mm, tribus de la Amazonía y gente de partes partes urbanes, como Nueva York y alguna ciudad europea, no? sí que han visto que la, la no el número total, pero pero la variedad en, en esparza urbana es mol menor, está mol reduida en relación a las parts de que digamos han tenido una evolución más natural. No? Els investigadores eh, de la influencia de, de la dieta, que igual ara tenim una dieta, no sé, mm, d'una qualitat igual inferior, i el consum d'antibiòtics especialment que, clar, un antibiòtic és antibio, antivida, antimicrobis. I, clar, estan al mateix temps que igual poden eliminar un virus que tenim al nostre cos, també eliminen la varietat del nostre microbioma i també no determinen si és millor o pitjor, però sí que és un fet que constaten que hi ha una diferència molt important en la varietat o en la variabilitat del microbioma que hi ha en la, en la part eh, en la zona rural o diguem eh, ruralment salvatge uh -huh. a una part urbana no? i l'altre exemple que volia contar eh, és un, en els últims anys es va veure, o s'ha vist, que el, el número d'al·lèrgies augmenta, no? I especialment es va veure que, que augmentava més en les ciutats que en les comunitats rurals. Eh, i a vegades el que va fer, no, no sé com, qui ho va fer, però una, una teoria de la higiene, no? I es diu que en, en les zones urbanes millor hi ha una higiene excessiva, uh -huh. en, entre cometes, no? Perquè igual en, eh, al medi rural la gent o els xiquets, no, que eren sobretot el centre d'estudi, estaven normalment més en contacte amb microbis i altra porqueria, com dia l'estudi en general, no? la que fan. animals, la terra, el camp... Pues clar, la, la quantitat de, de microbis que hi ha ahí és, és molt major i això fa que el, el sistema immune estiga, tinga més faena i per tant siga més fort, no? I això de... Mm, clar, no sé on està la frontera, no? En... És delicat, no? És delicat, sí. Entre delicat. la brutea i l'exposició. Dir... Hi ha una exposició gradual que es pot fer a claro. a, als microorganismes o a protea o a per a que tu pugues estimular un poc més el que és el, claro. el sistema immunitari. Però suposa que no, no, no, no, és, no, és el, no és el plan de dir ara, enfanga't ahí i tira't a revolca't en, en la merda perquè també t'arrisques a que, a que el, claro, el els de, microbis siguin realment mm, Puguen guanyar-te. Clar, això, puguen guanyar-te. Això. És una exposició gradual. Clar, però això és una exposició gradual, molt bé, molt bé, clar. Però clar, i com? Molt. <coughs> sí, sí, com, i molt, molt es fa. Com es medis això, no? Respecte a això de, de medir, la veritat és que aquesta eh, importància del, del microbioma eh, i, i els estudis que estan fent-se ha millorat prou gràcies a les, a les noves tècniques de secuenciació gènica que estan permetent eh, l'anàlisi de, de, del microbioma, no? Perquè, clar, eh, la, és molt difícil, no? perquè hi ha multitud d'espècies i algunes són molt poc abundants, no? i és molt difícil de, de detectar la varietat que hi ha. Però sí que és cert que està comprovant-se que gràcies a aquestes tècniques, eh, més o menys el número que hi ha, eh, les diferències entre unes espècies i altres, eh, o entre unes... Eh, sí, espècies, vull dir, sobretot el, els anàlisis estan fent-se en, en ramratolins, no? que estan estudiant diferències en, entre els microorganismes naturals que tenen i altres poblacions de microbis que, diguem, que, cultiven y se les, se les en de de intestino y todo cómo O sea, les monstruos son de pay o, No, sobre todo sobre todo intestino sí, sí, sí, es que externo no? Por ejemplo, un, de esos estudios em, que era sobre... si eh, sí, va cómo com em al a l'asma, en el Eh, es van donar em, a uns ratolins a menjar un, lo que menjaven mesclat en, en polseta o en la pelusa esta típica de casa i van veure que uns i, i en, una, en un bacteri concret que tenien, que l'havien llevat o tirat, i van veure que uns reaccionaven més a l'asma que altres i era per un bacteri intestinal que tenien, que venia crec també en la polseta esta de... de... <coughs> Ai, perdoneu, la, la veu ja no, no mos queda. Bé, Como ejemplo, no? ya hem acabé de decir un ejemplo sobre el asma, pero eh, una lista mayor de afecciones o de, de llocs en que han visto que puede afectar a de, de la varietat o, la población del nuestro microbioma. No? Por es el, importante molt el, el microbioma porque controla aspectos tan importantes como la concentración de determinadas sustancias que pueden ser imprescindibles o pueden ser tóxicas No? En el, Claro, la, lo que realmente coneixem, no? el, el, el sistema digestivo, ¿qué fa? Pues tratar la materia, asimilar la que nos interesa y eliminar la que no... Pues eso, ¿qué fa? Les, la flora intestinal. Y el tránsito es... Tránsito intestinal, mira que me va agradar quan vaig veure en l'anunci, Tránsito intestinal, que vol dir Eso. Pero es tránsito tránsito intestinal Y queda ole, ole. En fin, que me fi, molt queda finísimo finísimo, eh? elegante Elegante, A el microbioma también eh, altra cosa que han, que han que reacciona intensamente a mis circuits neuronals. Es molt estrany. Em a que en, el anterior programa cuando em, quan va estar així Vicent parlant de... en una notícia comentava de el, el, em, el, mm, el efecte dels prions i, i unes que vienen en, en estómago, i com afectaven a, a neurones, vull dir, que em, encara que parega estrany, sí que el, el microbioma que tenim en, en el sistema digestiu afecta també els circuits neuronals del cervell, no? I el sistema també eh, afecta també el sistema nerviós. Modula nivells de neurotransmissors que poden estar relacionats amb trastorns com l'esquizofrènia o les depressions, no? També, eh, si s'altera la composició del microbiota, s'ha vist que poden haver canvis en el comportament locomotor, en, en, la, la, la, en el moviment, no? Eh, i en altres comportaments lligats a l'ansietat, no? També s'ha vist que esta igual és més, una relació més directa pot estar eh, el, la varietat del microbioma pot estar relacionada amb la obesitat no? i per exemple, com comentava Adés, no, que he dit eh, el, principalment el microbioma és el, el que hi ha en el sistema digestiu i la pell, no? però també, com he dit, en, en la vagina també de, diuen que hi ha una, una flora, diguem, important, no? I, per exemple, s'ha vist que, que en la composició de, eh, en els bebès, que el part natural, diguem, és important sí. també perquè... El pH que té la vagina influeix sobre... I també el, hi ha una transferència, diguem, de microorganismes que fan que ja el xiquet al, als primers dies de vida no? i els primers anys de vida tinga ja una, uns microbis i microorganismes també relacionats amb el de la mare i ja, diguem, eh, experimentals, no? Vull dir que tinga una flora que, que puga mm, ajudar-lo, no? Eh, a diferència és la diferència d'un part natural i un part per cesària, no? Encara que també en els primers anys també eh, aquest eh, microbioma, com he dit, en l'edat canvia, els xiquets encara més, i, i diuen que eh, s'estabilitza al voltant dels 3 anys, però sí que al, primer, al principi és important pareix que també influís, no? També eh, es parla de, del paper de la lactància materna, no? Que també, a part de, de l, l, les característiques nutritives, per dir-ho també hi ha una, una relació amb, amb no sé, microorganismes que es puga transmetre per part de la, de la, de la Però llet. Però aquest microbioma, eh, o sigui, hi ha algun factor que diga si jo m'he quedat, eh, diguem, per un exemple, 20 espècies menys, jo puc recuperar aquestes? Això com sí, sí. regula? El, el, el, el propi... Sí, jo crec que el cos pareix que sí que va regulant, sí, sí que va evolucionant no? al llarg de, de l'edat. No sé exactament, clar, és que realment tot això està, està estudiant-se, no? Sí que s'ha vist diferències i, per ejemplo, eh, había un estudio de hace un mes vecina, que parlaba la malaltia de Crohn, que no sé también quién es que, que té a en del no sé, una malaltia nerviosa, greg pues que van, a estudiar el, microbioma y van ver que hay unas especies que no tenían uns y altres sí, y justamente que podrían ser las causantes de o influir o afectar o tal. Eh, em, a decir que eh, una diferencia entre personas pero em, mmm, sí que evoluciona i sí que pot canviar. Vull dir, no, el perdre una espècie no vol dir que ja no la, la tornem a tal, perquè com estem en contacte realment tots i entre tots, pues, millor si jo no la tinc, aquesta pèrdua d'espècies que he tingut de xiquet, pues, millor al cap del temps també el contacte en la mare, el pare, etc. pues, la vas guanyant, aquest contacte, un poc aquest contacte gradual que dies, no? dir que no, les, les pèrdues o, o la, les diferències no són definitives, no? sí que canvia i, i, i pot millorar. Però vull dir que, que és un... Tot això realment són mm, qüestions que estan veent-se i que, que pareix que tinguen importància, encara que, bueno, ja comentaré també al final, que hi ha alguns estudis que no, no, no estan tampoc molt clars. No? Eh, a veure, com he dit, eh, reacciona el microbioma intensament en el sistema immune, bueno, parla del sistema nerviós, però també afecta molt el sistema immune i pot estar implicat en el desenvolupament de malalties autoimmunes com la diabetes, la fibromialgia, artritis reumatoide o l'esclerosi múltiple. Per exemple, respecte a de la, de la diabetes, em va eixir un, un estudi fa, farà un mes i mig o aixina, Eh, Muy curioso que hablaba de la influencia de los artificials en, en el microbioma, no? porque en teoría un, edulcorante artificial el que diuen es que previene la diabetes, no? pues parece que eh, en realidad podrían acelerar eh, la intolerancia a la glucosa. justamente el contrario, no? eh, perquè van veure que se li donaven a, a alguns pacients aquests edulcorants i no, no milloraven, no? I el que van fer va ser estudis en ratolins, no? com deia antes. I alguns li van donar eh, mescles de d'aigua mesclada en edulcorants més utilitzats, sacarina, aspartamo i sucralosa, en l'estudi, no? I, i altres, <clears throat> i estos, que van, tindre, van desenvolupar una, major intolerància a la glucosa en comparació amb altres ratolins que tenien només aigua normal o aigua en sucre normal, no? Que no és una relació directa, però vam veure que, que en alguns casos sí que havia esta, esta relació, no? Eh, I justament estos eh, ratolins que van tractar o van veure que tenien una major intolerància a la glucosa després de prendre, diguem, aigua en edulcorants artificials, van a donar eh, digamos que van eh, a reiniciar toda la, flora intestinal y van a tornar a ser aptes o, van, o la, ah, intolerancia ya no la tenían. o sea que mm, no sé, no sé ahí, ahí, ahí queda, no? Es que al final se trata de, de la importancia que tiene eh, la flora intestinal y per la dieta en, Ahir has anat. Què? La dieta, eh, sí. El, claro, el que mengem. En funció de, de, de lo que menges i com ho menges, claro, va influir tot en tota aquesta flora intestinal i si aquesta sí. flora intestinal o aquesta micro, microbioma va, de moment està veient-se totes les possibles interaccions que puga tindre. Mm -hmm. Sí, per això crec que recomanen, el, o, o sobre això, no he vist molta recomanació, però en alguns estudis o algunes eh, consideracions que diuen parlaven d'una dieta, diguem, variada perquè així tens de tot un poc i la flora intestinal pues, és variada, no? Si es concentres en aliments d'un tipus o de... encara que de, de, d'alimentació ja tinc, tinc pendent, algun dia tindrem que parlar perquè això de l'alimentació vamos, dona per a... Per a... Eh, però sí que la, la dieta variada pues, podria, podria ajudar a que, a que la, el microbioma fora més, més, més variat, no? I per últim, Eh, sobre estas eh, relaciones que tiene el microbioma en, el nostre cos, eh, es digo que el, microbioma del exterior de la nuestra pell es el responsable del nuestro olor corporal, no? I eso això que es tan personal y único, porque a lo mejor yo tengo tal bacteri que tu no tens i jo, el meu olor és tal i la teva és d'una altra manera, no? I, I això és molt important perquè és el microbioma ha fet a la nostra salut sinó a les nostres relacions personals, no? <laughs> El, el, quin olor que fa este, quin olor que fa l'altre, no? Eh, però bé, com dia abans, eh, han, hi ha alguns resultats que són un poc eh, dispars, no? Per exemple, eh, perquè fa la relació del microbioma en el sistema nerviós, eh, pareix que els microbis intestinals també són necessaris per a una excitabilitat de les neurones sensorials, eh, però poden, o sea, poden afectar negativament, però també positivament algunes altres parts del sistema nerviós, el sistema immune, no? Vull dir que esa variación en algunas cuestiones o algunos aspectos parece que es negativa o esa pérdida de, variedad del, microbioma puede ser negativa pero también en otras cuestiones parece que no tindre algunos beneficia para que algunas eh, cuestiones siguen eh, mejores, no? Eh, sí, es una cosa... Yo cuando no sentido mal hablar de eso, pero va a ser para ya... no arribará un año, que de repente comienza a leer mes y a mes y i eso, eso, de dónde sí, no? Pero si vas, a pensar que podría estar interesante, porque igual no, no, esta importancia o esta, esta, asa del microbioma no, no es no? En fin, es posible que eh, les esperan, se espera solucionar algunas malalties comparéis podéis indicar algunos estudios, estiga en las nuestras bacterias, en el microbioma humano. El fed igual, inyectando, eh, o transmitiendo a una persona una variedad de, bacterias que no te podría mejorar su salud en una cuestión indirecta como podría ser alguna enfermedad nerviosa o... Mm, em, ya Eh, la cantidad de cosas en que puede afectar y... que igual como reflexión final podrían eh, eh, pensar que en cómo com cambiar la nuestra visión sobre los microbios. no? Siempre ha sigut... Els microbios siempre en xungos, siempre en roïns, el virus... y a tal, cuidado, que no se que, que, no sé qué, tal, que te un, un virus o ja... No sé. Y ahora parece que, justamente esos microbios podrían ayudarnos a curarnos de algunas malalties, no? bueno, es una cuestión sutil, pero con ¿no? Es un, un, es delicado el, el, equilibrio este entre, ¿no? parlamento antes de, la higiene, no? Cuán comienza a ser bona una higiene o cuán deja de ser bona una... quan es masa quan excesiva este, eh, quan resulta excesiva la higiene. En fin, eso del microbioma son són microbis del nuestro cos y son parte de, la nuestra vida, no? sino que eh, anema a cuidarlos <laughs> o encara que no saben de dónde están pero una cosa a vigilar será la dieta, no? no? Eh, sobre la dieta, igual ya ya que voy a ser cabre habré de hacer un, un, programa. Sí, Tendré que buscar algún, algún especialista a ver ahí. Bueno, creo mulet, que va a Elx. <coughs> Ah, sí? <coughs> es que ja l'aneu. <laughs> El mulet, <laughs> y y de. y, En fin eh, así el, el, el, tema central de Wim ...y ya anem a acabar el programa. Vale, sí, pero para acabar antes eh, pendiente ahí el, el problema hay del congelador. ¿Ahora qué pasa? Que, que Pablo, había... Eh, Pablo Carlos había insinuado... Eh, allá de la... Temperatura. La temperatura. y sí, pero iba, pero iba, pero la temperatura. Temperatura y presión o volumen... no? ...cuando quan tanquem el congelador Eh, el que pasa es que el aire calent que hi ha a l'exterior entra dins del congelador i aleshores tanquem i l'aire que estava calent fora es gela dins del congelador. Al gelar-se hi ha una relació directa entre eh, volum i temperatura o entre pre també pressió i temperatura. No? Al baixar la temperatura baixa el volum o el, que el mateix també eh, baixa la pressió, no? Diguem, si, si baixa el volum, si el, el gas que ha entrat, l'aire que ha entrat es contrau, és com que fa un efecte de succió, no? Uh -huh. es, fa, es, es fa pac a dins, no? I, i baixa la pressió. Aleshores, com que hi ha més pressió fora del congelador que dins del congelador, la porta el que la, la, la predisposició diguem que té és a tancar-se, a fer força cap a dins, no? perquè dins hi ha una succió que la tira cap a dins. No? eh, i per això ens costa d'obrir. És una relació, una qüestió de temperatura i de pressió. Uh mhm. -huh. eh, Interessant. Sí, i... Es podria, es podria quedar tancar ben tancat? O sigui, és a dir, si la, si, si la pressió és molt forta o sigui, si hi ha molta menys pressió dins del congelador... Sí, clar, al final, al cap del temps, eh, quan a través de la goma eh, esta del congelador, com el eh, és una goma realment, el tancament no és, no és hermètic perfecte, al final la pressió de dins es, es va alliberant, s'anivellen les, les pressions i ja pot tornar a obrir. Igual si el tancament és perfectament hermètic, uh mhm. -huh. pues no sabria jo què dir-te, igual sí que es queda tancat, eh? Mare meva, si se podrà obrir el congelador. <laughs> sí, ara l'hem liat. Però clar, els congeladors que tenim no són, no són perfectes i, i tal volta la goma esta s'ha fet perquè el tancament d'estos frigorífics, d'estos camions i tal, eh, sol ser una, una clau, ¿no? que si fuera un pain, ¿no? Una manivela que fa chap y tanca. Entonces, el tancament dice sí que és possible que hi hagi menys pressió eh, sempre dins que fora, no? Però, clar, com el tancament no és per una, una goma, sinó que jo obric la porta, però el, el cas seria el mateix, ara que pense. No sé, no sé, <laughs> ho hauria d'investigar més, eh? No sé, no sé. Però el cas, no, per exemple, relacionat amb això, si... Volta. Si, También la velocidad también a la que conseguís gelarse... Que sí, se, clar, que la, la, la influència de que sigui un congelador bo o roïn eh, ajuda, no? Perquè o sea, també per la, la gent en casa, si veu que tanqueu el congelador i el podeu obrir en seguida, és que la goma està la teniu per canviar. Perquè ja la, la, la pressió s'iguala en seguida i vol dir que no és molt hermètic. Vol dir que, que li, eh, no es que siga Roy en el congelador, no? El que passa és que si té més contacte en l'exterior, estarà contínuament treballant per a gelar. dir, que l'aïllament la, la, entre el congelador i l'ambient no serà molt bo. Encara que un dia com avui tampoc importaria massa, no? no? no, no. <laughs> Estaria quasi congelats, no? Eh, i no sé si volen dir alguna cosa més no? no? ja està, ara sí que acabem moltes gràcies Carlos per haver participat en el programa d'avui gràcies a tu per, per convidar-me sí. i per lo menos ja poder vindre que sempre estàs dient-me i, i sempre tinc alguna cosa sí, sí, sí, ja fa temps que te ho havia, te ho havia dit i al final ho, ho hem aconseguit no? també moltes gràcies a, als que esteu allà escoltant i bé, ja sabeu que si voleu saber alguna cosa més o aprofundir sobre algún tema del que hablar, parlat, como este del microbioma. yo yo en Yasos que tengo un fum de sobre, y de noticias también de enlazos eh, en, el, en este podcast aquí en, la web de Cablo Radio. y ve si tenéis algún comentario sobre el que siga, pues en la web o a mí personalmente eh, contactar. Res més, ya Bon o buena vesprada a todos y eh, i ens veiem pues, Juan. No sé por qué, no? Bueno, no sé, Juan, cuando <laughs> De EU. Ah.